Bai, alen txorraut, egun hon? Kaixo, egun hon. Bosgarren joko olimpikoak dituzu, eta gainera beraz Parisen egun gutxi barru e, izanen zira, leian, e, pirauismo edo kaiakean, eslaloma ur bizietan, olimpiar joko gehien ukan dituen eh, kirolari izango zarela, pentsatzen dut? Bai, betrenetarekoa izango naizela pentsatzen dut, berrogeita bat urtekin joa Parisea, eta... Eta bueno, ja bada adina ez, da kirolari izateko. Eta, da, bueno, hor ilusioz, ilusioz nijoa. Berroire bat urte, eh, pentsatzen dut behar bada fizikoki ez duzula izango duela hogei urteko printza hori, aldiz irabazi duzula esperientzian eta joko olimpikoetako presioa eramaiteko errestazuen gehiago ukaren duzula? Bueno, horrela, horrela ikus dezakegu, <laughs> alde positiboa bilatua, zegia da ez dala hogeita bost urteko, hogeita mar urteko gorputz berdina, baino sasoian horkitzen naiz, indartxunago, eta, bueno, lan oso ondo indet onaino iristeko, eta, bueno, ilusioz di joa, ez, eh, ea, zer egin dezakegun ikusteko. Mm. Eta esperientzia, ba, bai, horre esperientzia dago, baino, naiz eta esperientzia euki ez, ba, beti ere, ba, hor, leia handi hauetan alik eta horren egin nahi izaten da lan eta hor hor presioa, ez, presioaren joku hasten da. Entzun diot kirolari bati erraiten eh, Olimpiar jokoetako final batean zaudenean, eh, domina bat eh, jokoan, buruak eh, burua bere tokien izate eta burua ongi ukaitea biziki importantea dela, zeren da fizikoki kirolari guztiak eh, egin bere txutan zaudetelako. Bai, momentu hortan ez, eh, buruarekin ondo jolastea garrantzitsua da, ez, momentu gan ez, egoten jakitea. Hor gauden kirolari guztiak ondo prestatua gaude, e, gure ametsa betetzeko gogoz gaude, eta, eta bueno, e, bertan ez, oberen jokatzen duenak egun horretan, ordu horretan ez, ba horrek eramango du saria. Urrezko saria ukantzen nuen, e, Brasilgo Herrioko Olimpiar eta 2008an, Zilarra 2008an, eta zilarra ere Tokion 2008an. Aurten Parixen zerren sekazaren bilazoaz? Bueno, Parisera nire rendimendu hoberena, ez, ematean joa, navegazio estable bat nahi dut, navegazio azkar bat nahi dut, eta, bueno, e, gero bideoan ez, nire irudia ikusi, eta gustoko izango banu irudi hori, ba, ba horrekin, ba, gustora geratuko nintzateke, ez, maialen azkar baten bilani joa. Baina hori, ba, momentuan ez, egiten jakin behar da. E, Parixen berean e, jokatuko duzu, ezagutzen duzu, e, ez egiteko gunea eta jaanik en, e, entxeatu, entrenatu izan duzu bertan? Bai, gure kirolean oso garrantzitsua da, e, konpetitu bar degun tokian, ez, entrenatzea, eta bai, justo aurreko ostiralean bultatu ginan hilabete egon gera bertan entrenatzen, eta bai, kanala ezaguna dugu bai. Nolako da kanala? ba, erradura formako kanalo artifiziala da, eta nun badakigu ez aurrek urtean hor munduko kopa bat egin genuen, eta badakigu zirkuitoa jarriko diguten ibilbidea oso exigentea izango dala. E, ez laloma urbizietan, pentsatzen dut, e, kanal bakoitza ezberdina dela, eta behartzea dela moldatu kanal batera edo bestera batera? Bai, hori da, kanal bakoitzak bere arraun egiteko modua dauka, ez? Eta garrantzitsua da, modu hortara helik eta oberen egokitzea. Eh, guztiak entrenatzen egon gera, eh, nereleiak ide guztiak eta bertan egon gera, eta bueno, ikuske izuna ba, polita izango da, ez? Ba, Baia denak bertan ba, maila handiko navegazioa, ez, eukitza lortu degulako. Mhm. Zure lehiakideak ere, pentsatzen dut ikusi dituzula hor berean kanal hortan entrenatzen Parisen, eh, bai, elkarri, el, elkarri zo egiten diozue, elkarrekin mintatzen zarete, edo txarete elkarrekin eh, eh, <laughs> Bai, eh, batzutan entrenamentuak partekatzen ditugu eta eta baita ere ba ikusten dugu, ez? Eh, bakoitza nola egiten duna arraun eta beti ere datuak, ez? Ba positiboak izaten dialako datuak hartzea. Zer behar da kaiakean edo piraguismoan e, eh, e, maila hortara eltzeko? zer, zer berezitasun behar dira izan? Ba, nik uste dut, azteko, ba, garrantzitsuena gustoko izan behar dezula. Eta disfrutatu egin behar dezula. Eta, eta bueno, ba, lan asko egin behar da. Ez atetik lan asko dago. E, elburu batekin beti ere lan egiten, beti ere bilatzen ez, zer landu nahi dezun, zer hobetu nahi dezun, eta eta batez ere ez egiten zenakin gozatzen. Eta nik uste dut ez, ba, oreka badela ez, oreka bada aspektu fisikoarena, mentalarena, e, urarekin jokoan, ez, e, eukitzaren habilidade horrena, eta gero ez, lehiatzeoko ba, momentu hortan artista puntu hori ez, ateratzeko ba, gradu hori ere. E, Horeka bat bilatu behar da, gauza guztien artean. Hori da. E, Euskal Herrian badakigu e, ur bizi edo ur lasterretako kanalik ez, ez dugula, beraz behartza etera kanpora joan, aspaldiko galdea da, eskaria da ez, hemen ere sortu dezaten olako kanal bat, zer behar da egin, horako zerbait sortzeko, munduko, zaki bosti limpiada jokatu den pertsona batek ez badu lortu orain arte? Bueno, badago proiektu bat usurbilen, e, hori aibaian hor eh, kanala egitearena, proiektu aurrera dihoa, pixkanaka, pixkanaka, eta ba, espero dut, ba, ez oso epe luzean, ez epe motz batean ja kanalaren obrak astea eta bertan, ez, ba, Euskal Piragustak entrenatzen eta lehiatzen ikustea. E, zu eta an e, aur bat ukan zenuen, amazira beraz, e, nola e, txertatzeko edo goi mailako kirola eta eta amatasuna, e, e, nolako aizan esperientzia hori? Ba, 2000 eta mabian oso maila honean hain ibiltzen, baina baita ere hogeita betzi urten euskan, ama gogoa ere banuen, eta A, ah, eta bueno, nire ba, kirolari bezala ez, amets batzuk ere betetzeko banituen orain dikan. Ordu nama izatea ez, e, familia honditzara baki genuen, aur bat izan genuen, eta ba, fleksibilitate handiarekin, e, gogo handiakin eta esfortzu askokin ez, ba, ba, lortu deguta bat ez ere, ba, nik uste fleksibilitatea ez, ba, fleksibilitatea entrenamentuen ordutegia ba, adaptatzeko, e, fleksibilitatea ba, bizitza desberdin bat eramateko eta eta fleksibilitatea, ez? Baita ere ba ez aurre ez ba, momentuan ba, ba, ba, nire aurrari ba, beste aurtzaro mota bat batez, tokatu zaiola. Zuke, errandu eh, zu, entrenamendutako fleksibilitatea, hain hitz e, eh, pentsatzen dut entrenatu bartzaren e, eh, zure gaur egunean, e, olimpiadaren bezperan giren hauetan, nolakoa da zure azteko entrenamendu e, maila sematoren horren nun ze ordutegirekin? Bueno, ba, gauza asko aldatzen da, didez, aurreko estigal arte lau, lau astez Parisen egon naiz entrenatzen, eta hor ba, rutina batzu daude, orain azkeneko aste hau etxea etorri naiz, ba, entrenamendu karga oso handi jauki degulako, eta baita ere pixka deskansatzeko, eta baina bihar berriz ere Parisera bueltatzen gera, entrenamendu kargaia ez da altua izango, e, azkeneko gauzak ez, ba, ja finkatu bardikugu, eta rematatu, eta, eta batez ere ez, ba, lehiatzera fresko iritsi bargea ez, ba, fisikoki e, guztia emateko. Ordu lasaitasuna, burua, eta eta aurrera. Eh, Olimpiaden berezitasuna da ere kirolari guziak, e, kirol ezberdinetako kirolariak elgarrekin eh, izaten zarete, berre guneetan eta elkarna hasten zarete, hori da olimpiaren ispirituaren funtsetako bat, zu jaanik esperientzia handia duzu olimpiaetan, boste izango baituzu. Zein da bai. horre sekretua? <laughs> bueno, oso polita da, jokuetan bizitzen da giroa beste kirolari guztiekin, e, ba, partekatzen ditugun momentu horiek ba, bakarrak dira, ez? Haiez gure artean esalomeko piragustek badugu, ez? E, ba, jokuen ba inaugurazio egunean edo egun konkretu batean elka, denak elkartzen gea eta guztiok elkarrekin argazki bat ateratzen dugu, eta niretzako ba, momentu hori ba, bakarra da, sekulakoa da, ez? Ba, hor, urrengo egunean lehiatzen egongo gogean guztiak, ez? Argazki berberean eh, laguntasun oso, zorrelkarrekin elkarrekin egoteak guzti ez? Araño iristeak, ez? Ba, e, eh, eukibarri izan degun esfortzu guztia, eta, eta bueno, e, momentu oso politia izaten da niretzako, eta, eta momentu hori sekulakoa da. Eh, aste ondarrontan e, Joko Olimpikoen estrenaldia zena Ibaian izanen da, bera urak eta Ibaiak izanen dute protagonista protagonismo berezia, zuk ere urean egiten duzu arraunean, aurten, berezia da Pariseko Olimpiada hau ez uretzat? Bai, niretzako Pariseko jokoak oso bereziak dira. E, ez, ba, Paris e, kandidatura aurrera ateratzenean, ba, horrik begiratzen nun, ez? E, joko hietara ibista, ba, gustatuko litzaidakela. Eh, Europan dira, Parisen dira, e, sekulako bat kirol kultura dagoen herrialde batean eta eta ez kirola asko gozatzen den herrialde batean e, bizi laguna gera eta eta bueno noretzako ba berezia da benetan ba Parisen egotea Azken galderat Maialen Xogaut ez zuke ze egunetan izango zaik ikusiko zaitugu hor leian eta eta finala baldin bada ze egunetan Ba, hogeita zazpian klasifikatoriak izango ditut, eslalomekoak, hogeita zortzian semifinal eta finala klasifikatoria horiek pasa izango banitu, eta gero kaiak krosa, ba, orten joko olimpikoetan modalidade berri izango dugu, kaiak krosa, eta kaiak krosa abuztuaren e, iruan hasten da, eta bertan ere izango naiz. Ederki ba, ba mailen txorraut, ba, zorionak eta ea ikusten zaitukun telebizta bidez horre finalo egiten eta zergatik ez, horrendik ere domina batzuren eh, esperoan. Mila esker eta zorionak? Eskerrik asko zuei, mila esker.